штамп цілком секретно стоїть і тут на кожному аркуші. Але напису Операція Цитадель немає. В третій теж секретні, але, очевидно, не такі вже важливі документи. Що робити? Сфотографувати ще раз для певності аркуші першої папки, чи спробувати зняти інші схеми, мабуть, слід узятися до нових документів. Вони написані німецькою мовою. Розібратися в їхній важливості Галина не зможе, але треба використати всю плівку, яка залишилася в мініатюрному апараті, для того, щоб зняти ще якісь схеми і карти, де ясному в змії, гарний червоно в'ються фігурні клямри, які, напевне, позначають батальйони, полки і дивізії, а може навіть і корпуси. Ще два десятки разів. Розсунулася і склалася металева коробочка фотоапарата. Ще два десятки разів побачила Галина через візир, синьо-зелені карти і натиснула на кнопку. Все. Плівки більше немає. Цілком досить. Саме тепер, коли найважливіше вже було зроблено, непевність і безпорадність пойняли душу Галини і знову нелюдським зусиллям волі вона примусила себе заспокоїтися. Вона точно пам'ятає, як лежали папки. Так пам'ятає. Їх треба скласти, ні в чому не помилившись. Замикаючи замок портфеля, не клацнути ним, не привернути уваги. Ну, здається, все. Крізь двері, приклавши вухо до тонкого дерева, вона прислухалася. У кімнаті чути глибоке дихання генерала Матінеллі. Здається, все добре. Обережно потягла засувку. Погасила світло. Зразу брати з собою портфель чи спочатку глянути, що в кімнаті. Прочинила двері, в кімнаті темно. Тоді, вже насмілившись, вийшла з ванної як людина, що нічого не боїться, не вагається, і для кожного свого руху має певне виправдання поставила на тумбочку портфель. Генерал спав солодко, п'яно, і Галині навіть подумалося, що цілком зайвими були всі ці перестороги. Ні, не зайвими. Апарат з фотографіями ще не в тайнику. Радіти рано. Розділ десятий. Галина не знала, що перед тим, як завітати до неї, Шпрингер побував у готелі Люкс випив у барі чорної італійської кави з зеленим млосно солодким лікером, винахід якого приписували ордену ченців бенедиктинців, і, виходячи з бару, наткнувся на Біркенбауера. Сьогодні тут була ця жінка, доповів Фельдфебель. Знаю, сказав Шпрингер. Вона мені здається підозрілою і небезпечною. Чому? Точно відповісти на це запитання Біркенбауер не міг, тому почав здалеку. Фрау Дітріх обшукувала її вчора. Ви були при тому? Так. І помітили щось, що знайшли? Ні, нічого. У чому ж справа? Фельдфебель зам'явся, потім наважився викласти свої міркування. Мене вразило те, як вона роздягалася. Дуже цікаво зблиснув окулярами шпрингер. Далі. Жінки в таких випадках бентежаться, протестують. Вона ж не суперечила, не зронила жодного слова, так, ніби мене й не було. Ось я й думаю, пане штандартенфюрер. Вона була цілком готова до цього обшуку, настільки готова, що могла дивитися на мене як не на чоловіка, а як на річ. Я для неї просто не існував. А до того треба підготуватися. Ви не студіювали психологію в Геттінгенському університеті? глузливо запитав Шпрингер. Ні, пане штандартенфюрер, відповів Фельдфебель. У мого батька тільки м'ясна лавка в Нюрнберзі. Але я закінчив спеціальну школу. Вже дев'ять років працюю в гестапо і мав змогу придивитися до всяких людей. Вона хитра, небезпечна, пане штандартенфюрер, втерлася в довір'я до генерала Матінеллі, і вже сьогодні обшукати її мені не вдалося, вони вийшли разом. І що ж ви пропонуєте? Знову перерити її господу. Перше ви зробили це не зовсім ретельно? От з цим начальством завжди так ідеш до нього з найліпшими намірами, а потім виявляється, ніби ти ще й винний. Тому м'ясник з Нюрнберга поспішив запевнити. Ні, ми зробили все ретельно. Але тепер, після обшуку, вона може заспокоїтися, втратити пильність. У вас багато вільного часу? Жодної хвилини. Я сплю по три години на добу. Чому ж ви хочете змарнувати дорогоцінний час? Якщо ви не знайшли там нічого перше, то тим менше шансів щось знайти тепер. Але в одному ви маєте рацію. Це справді дивна жінка.